Hamd Allohnikidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksiz zotdir. Mulk ham, hamd ham unikdir va u barcha narsaga qodirdir. Ey Alloh, men sendan bu tundagi va undan keyindagi yaxshilikni so'rayman. bu tundagi va undan keyindagi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. Parvardigoro, men sendan yalqovlikdan va yomon qarishlikdan panoh berishingni so'rab iltijo qilaman. Parvardigoro, menga do'zax hamda qabr azobidan panoh bergin. Allohumma bika amsayna va bika asbahna. وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير Ey Allah, sen sabab madading bilan tunga yetdik. Sen sabab madading bilan tongga yetdik. Sen sabab madading bilan hayotmiz va sen sabab sening madading bilan hayotdan ko'z yumamiz. Qaytishlik sengadir. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يا الله كتشكي الدم men seni arshingni ko'tarib turguvchilarni, maloyikalaringni va butun mahluqotingni guvoh qilib aytamanki, sen Allohdirsan va sendan o'zga hech bir iloh yo'q.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 Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salatu salomlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizga o'zi bu hijrat diyorlarida mashaqqat chekkanligimiz, bu hijrat diyorlarida kafforat qilsin. Alloh subhanahu va taolo bu dinni oliy qilsin. Bu dinga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Zeroki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda bayon qilib, "Bada al-islamu g'ariban va sayaudu kama bada, fatuba lil-ghuraba." Islom g'ariblik bilan boshlandi, g'ariblikka qaytadi. G'ariblarga jannat bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo haqiqiy g'ariblardan qilsin, jannatga jannatga sazovor bo'ladigan kishilardan qilsin. <clears throat> Bugungi inshaalloh suhbatimiz, da'vatimiz ba'zi bir tushgan shikoyatlar, ba'zi bir tushgan e, savollar asosida da'vat boshlaymiz inshaalloh. Bugungi da'vatimiz ayollarni eriga bo'lgan munosabat, ayollarni eriga bo'ladigan itoat, ayollarni eriga bo'ladigan muomalat, erlarni shariat islomiyada tutgan o'rni shular to'g'risida ozgina suhbat qilamiz. Sababi ba'zi o'rinda savollarga ham muhtoj bo'linib qolyaptiki, ba'zi o'rinda savollar ham tushadi, tushyaptiki, e, ayolni eriga bo'lgan muomalasi shariatdan mutlaq chiqib ketgan holatda ko'rinyapti. Ba'zi o'rinda erni huquqi, erni xonadondagi qoim bo'lishligi, xonadonda rais bo'lishlik o'rinlari mutlaq chetga surilib qo'yilgan. Shuning uchun erlarni ayollarda ustidagi bo'lgan haq-huquqlar ayollarni tutgan o'rni to'g'risida inshaalloh ozgina suhbat qilamiz. Alloh taolo o'zini manfaatli qilsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الرجال يعني er kishilar ayollar ustidan rahbardurlar. Er kishilar ayollar ustidan rahbardurlar. Bu Alloh subhanahu va taoloning kalomi. Alloh subhanahu va taolo azali abadiy bo'lgan Qur'oni Karimda buni bayon qildi. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Nima uchun er kishilar rahbar qilindi ayollar ustidan? Alloh subhanahu va taolo er kishilarni ayol kishilar ustida ustiga fazilatli qilganligi sabab. Nima sababdan bo'ldi? Erlar rahbar ayollarni ustidan fazilatli qilib yaratilganligi uchun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda bayon qilib الناقصات عقلا ودينا ناقصات عقل ودين ayol kishilar din jihatdan va aql jihatdan noqisdurlar dedi. Ayol kishilar din jihatdan noqis bo'lganligi bular to'liq namoz o'qiy olmaydi. To'liq kezi kelsa roza ham tutolmaydi. Xullas kalom Alloh subhanahu va taolo er kishilarni fazilatli qilgan jihatlari juda ko'plab topiladi. Shuning uchun ayol kishilar baribir er kishilarni qo'l ostida rahnamodir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis sharti bayon qilib, "Fa inni law kuntu amran ahadan an yasjuda li ghayri Allahi" لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها Ibn Moja rivoyat qilgan. Albatta men agar biror kishini Allohdan boshqaga sajda qilmoqligini buyurganimda ayol kishini eriga, o'z eriga sajda qilishlikka buyurgan bo'lar edim. Nafsi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va nafsi qo'lida bo'lgan zotga qasamyod qilib aytamanki, ayol kishi Robbisini, Alloh subhanahu va taoloni haqqini ado qilmaydi, hattoki erini haqqini ado qilmaguncha. Erini haqqini ado qilmagan ayol kishi Alloh subhanahu va taoloni rozi qila olmaydi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlari. Oyisha radhiyallohu anha aytadiki: "Ya ma'sharon nisa' لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها ابن حبان rivoyat qilgan. Zahabiy o'zlarini kaboirlarda ham zikr qilgan. Ey ayollar to'plami, ey ayollar deydi Oysha radhiyallohu anha. Agar <coughs> eringlarda sizlarda ustiylardagi haqqini bilganinglarda, qanday haqqini bilganinglarda bir ayol erini ikki oyog'idagi turpoqni yuzidagi ro'moli bilan artgan bo'lardi. Shunday erini haqqini bilgan ayol shunday o'zini ro'moli bilan, o'zini bet artadigan sochig'i bilan erini ikki oyoq ikki oyog'ini turpog'ini artib bo'lar bo'lardi. Lekin ko'p ayol bilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda innan nisaa awanun indakum. Albatta ayollar ayol toifasi erlarni huzurida asirdurlar. Ya'ni shunday bir xizmatkor, shunday bir e, nima deydi? Itoat qiladigan toifadir erlarni qoshida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis sharif bayon qilib, "Iza sallatil mar'atu khamsaha va somat shahraha va ata'at ba'laha" faltadxul min ayyi abwabil jannati sha'at. Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilgan ekan. Agar ayol kishi 5 vaqt namozini o'qisa, ro'zasini tutadigan bo'lsa, eriga itoat qiladigan bo'lsa, xohlagan jannat eshigidan kirsin, deb rivoyat qilgan ekan. Ba'zi bir o'rinda savol ham tushadiki, ayollar ilm o'qishligi yoki bo'lmasa biror bir zaruratdan eri yo'q bo'lgan vaqtida bir zarurat degan bir narsalarni ro'kach qilib tashqarilarga chiqib ketishligi, biror bir yerlarga safarlarga ketib qolishligi to'g'risida ko'plab savollar tushadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yerda agar ayol kishi 5 vaqt namozini o'qisa, nozasini tutsa, eriga itoat qilsa. Ayol kishidan talab qiladigan qilinadigan narsa shu. Eriga itoat qilsa, 5 vaqt namozini o'qisa, uyini ichidagi holatni tartibga solsa bo'ldi. ayollardan ko'p narsa talab qilinmaydi. Ayollardan fidoiylik ham talab qilinmayapti. Garchi ayollar fidoiylik fidoi bo'laman, e, amaliyatul istishhodiya qilaman desam, lekin biz ulardan fidoiylikni talab qilmaymiz, balki ayollarga, erilarga itoat qilinglar, uylarning ichidagi tartibni e, joyiga qo'yinglar, Eriklar xursand bo'lsin, sangardan kelsa xizmat, xizmatdan kelsa shikoyatsiz chiroyli bir dam olib ketishdan shuni talab qilamiz xolos. Buni kuvasa ham ayollar juda katta jihad qilayotgan bo'ladi. Rasul sallam agar ayol 5 vaqt namozini o'qisa, ro'zasini tutsa, eriga itoat qilsa, xohlagan jannat eshigidan kirsin. ayollar erlari bilan yaxshilik bilan yashashlik, chiroyli hayot kechirishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Nisaukum min ahlil jannati al-wadudu al-waludu al-a'ud ala rajuliha allati idha ghadabat idha ghadiba ja'at hatta tad'a yadahu fi yadi zawjiha wa taqulu la aghu azuqu ghamdan hatta tarda. Nasoi o'zlarini hadis to'plamida rivoyat qilgan. jannat ahllaridan bo'lgan ayollaringlar qanday bo'ladi? Haqiqiy jannat ayoli pokiza e, bir bokira ayollar eriga shunday bir chiroyli xizmat qiladigan qaytuvchi ayol shunday bo'ladiki, ahli jannat ayoli. Agar eri g'azablanib qoladigan bo'lsa, darhol erini oldiga keladi-da, eriga men ko'zimni yummayman, ya'ni uxlamayman hatto rozi bo'lmagunimcha. Biror bir o'rtada biror bir kelishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, eri g'azablanib qoladigan bo'lsa, haqiqiy jannat ayoli erini oldiga keladida men ko'zimni yummayman bu kecha uxlamayman hattoki rozi bo'lmasangiz, kechirmasiz deb kechirim so'radigan inson ayol haqiqiy jannatiy ayol dedi. Ba'zi bir o'rinlarda shikoyat tushadiki, mutlaq eri sangardan keladi, haligi ayol sukut degan narsani, ya'ni somit sukut degan narsani o'ziga shior qilib oladida, mutlaq gapirmay qo'yganligi, eri bu holatdan juda norozi ekanligi, sangardan bir charchab kelsam yoki xizmatdan charchab kelsam, uyimda mana bu ahvol, undan ko'ra markazlarda yotganim yaxshi degan holatlarga uchraymiz. Haqiqiy jannatiy ayol mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda bayon qilgan ayoldir. Ba'zi bir o'rinlarda iqtisod holati yoki bo'lmasam shunga o'xshagan hijrat mashaqqati sabablar bo'lib ayol kishi eriga bir qo'pollik qilib, eridan bir norozi bo'lgan holatlarini shikoyatlar ham tushadi. Fatima roziyallohu anhoga bir e'tibor beraylik. Fatima roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qizlari Fatima roziyallohu anha och qoldi. och qolganligi shunday bir uzoq kunlardan buyon och qoldida ochlikni alomati yuzigacha ko'rinib ketdi. Fatima roziyallohu anha. Bu yuzidagi ko'ringan ochlik alomatini ko'rib Ali roziyallohu anhu eri so'radi, "Nima bo'ldi? Fatima sizga yuzingiz boshqacha kasalmisiz?" Shunga o'xshagan narsani so'raganda Fatima roziyallohu anha aytdiki, 3 kundan beri uyimizda hech narsa yo'q. Hech narsa yeya olmayman 3 kundan beri hech narsa yo'q. Shunda Ali roziyallohu anhu aytdiki, nimaga menga xabar bermadingiz? Uyda hech narsa yo'qligidan deganida Fatima roziyallohu anha aytgan ekanki, to'y kechasi otam, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga nasihat qilgan edi. Ey Fatima qizim, agar Ali sizga biror narsa olib kelsa yeng, bo'lmasam hech narsa so'ramang. hayotingizda degan ekan. Shuni Rasul otam menga nasihat qilganida shuning uchun men sizga shikoyat qilmadim dedi. Mana haqiqiy jannatiy bo'lgan, haqiqiy hijratga loyiq bo'lgan ayollarni sifati qanday bo'lishligini Rasul sollallohu alayhi vasallam Fatima roziyallohu anhoga qilgan nasihatida ko'rsatadi. O'z o'rnida ayol kishi bilan erkak kishini o'rtasida ehtirom bo'lishligi ehtiram bo'lishligi shu darajada bo'lishligiki, mana Said ibn al-Musayyib rahimahulloh sayyidut tabi'in, tabi'inlarning eng sayyidi bo'lgan kishini ayoli aytadi. Er kishini o'rtasida erini qanday hurmat qilishligi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ham buni bayon qiladi. O'sha ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa oyatini davomida erlar ayol kishilar erlari borida ham yo'g'ida ham erini, mollarini muhofaza qiladi. Ba'zi bir ulamolar tafsirda aytgan ekanki, muhofaza qilishligi yo'g'ida borida qanday hurmat qilsa, yo'g'ida ham shunday hurmat qilib gapirganda ham chiroyli narsalar bilan erini esga olishligi degan ekan. Ba'zi bir ayollardan uchrab qoladiki, eriga bor bo'lgan vaqtida boshqacha muomala qilib ketgandan keyin uni g'ibatini qilib, erim hech narsaga yaramaydi degan holatlarni ham uchratib qoladi inson. bu mutlaq Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan va sunnatga muvofiq bo'lmaydigan turmushdir. Sahobiyat bo'lgan ayollarni turmushidan mutlaq boshqa bo'lgan turmush. Said ibn al-Musayyib rahimahullohni ayollar aytadiki, biz erlarimizga shunday gapirardik. Shunday muomalat qilib gapirardik, xuddi sizlar amirlaringizlarga qanday chiroyli muomala qilib aslahakumullah Alloh taolo ishinglarni o'nglasin, afakumulloh Alloh taolo afiyat bersin deb amirlarga qanday muomala qilsak, qilsanglar biz ham erlarimizga shunday muomala qilardik dedi. Alloh taolo isloh qilsin, Alloh taolo o'zi yordam bersin degan narsalar bilan erlarimizga xitob qilardik. Ba'zi bir holatlarda erlarga jur'at bilan qattiq gapirayotgan ayollarni ham uchratamiz. Falondaqa dedi, fistondaqa dedi. Allah subhanahu va taolo mutlaq bunday holatni Qur'oni Karimda zikr qilmagan, balki Qur'oni Karimda er jinsini, ya'ni erlarni mutlaq ayollarning ustidan rahbar qildi. Ayollar zaif bo'lganligi uchun har jihatda. Yashab turgan turmushga sabr qilishlik, er xosatan hijrat diyorlarida bu ham ayol kishidan qattiq talab qilingan narsa. Fatima roziyallohu anhoni hayotida ham ko'plab bunga tegishli bo'lgan, bunga dalolat qilgan voqealar sodir bo'lgan. Kunlardan bir kuni Fatima roziyallohu anha uyini ichidagi uyidagi qo'l tegirmon, ya'ni tegirmon tegirmoniki kichkina tegirmon shunga o'xshagan bir un tuyib non qiladigan bir kichkina tegirmonchani o'rganligidan Fatima roziyallohu anhoni qo'llari qattiq bo'lib, qo'llari bir porsildoq bo'lib yorilib ketar edi. Oysha roziyallohu anhoga shikoyat qilib bordi. Bizga bir xizmatkor bersa, otam bir qiynalib qoldik dedi. Shunda Rasululloh sallam bu gapni eshitdi-da, tun bo'lgan vaqtida keldi. Ali roziyallohu anhu aytadiki, Rasululloh sallam kirdi. Biz hali endi uxlamoqchi bo'lib turgan edik Fatima bilan. Rasul sallallam qimirlamanglar dedida oldimizga kelib o'tirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, sizlarga xodimdan ko'ra, ya'ni xizmatkardan ko'ra ko'proq yaxshiroq narsani aytaymi dedi. 33 marta subhanalloh, yana shuncha alhamdulillah, yana shuncha Allohu akbar deyishinglar xodim xizmatkordan ko'ra yaxshiroq deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni qalbimizga taskin bo'lib chiqib ketdi. Bu hammasi qiyinchilik, mashaqqatga sabr qilishlik. Alloh subhanahu va taolo nasib qilgan, taqdir qilgan bir solih erni qanday bo'lishiga qaramasdan o'shanga sabr qilib umr kechirishlikdir. Asmo bint Abu Bakr radhiyallohu ni qissasida ham, hayotida ham ko'plab mashaqqatlarga sabr qilib yashashlik to'g'risida ko'plab hikoyalar zikr qilinadi. Kullardan bir kuni Asmo bin Abi Bakr men eshagimizni, hayvonlarimizni haligi xurmoni danegini olib kelib tuyib turib boqar edim. Boshimda danegni xurmodan to'plangan daneglarni qopga solib turib boshimda ko'tarib kelar edim. Shunday mashaqqatli hayot bo'lgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu ni huzurida bo'lgan vaqtida yaxshi yashab turib Zubayr ibn al-Avvomga tekkandan keyin Zubayr ibn al-Avvam kambahal bo'lganligi uchun, otidan boshqa hech narsasi bo'lmaganligi uchun hayot qiyinchiligi ko'proq Asmo binta Abi Bakrga tushar edi. Kunlardan bir kuni boshimda o'sha danegni ko'tarib kelayotgan vaqtimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablar bilan kelayotgan vaqtida qilib qoldim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni o'sha bir yordam qilmoqchi bo'lib boshimdagi donagni, boshimdagi yukni eshakka qo'yib olib berishlikni e, ishora qilganida men sizni g'ayratingizdan, sizni g'ayurligingizdan qo'rqdimda, ya'ni Zubayr ibn Avvomdi. Sizni g'ayurligingizdan qo'rqib turib e, eshakka yuklamadim deganda Zubayr ibn Avvom yaxshi qilibsan degan ekan. Ya'ni bu holatdan xursand bo'lgan ekan. Boshingda ko'tarib kelganingda ham ko'tarib kelganing yaxshi. eshakka yuklaganingdan ko'ra deb shunday gapirgan ekan. Ya'ni bu hammasi bu hikoyalar o'shalarni mashaqqatga sabr qilib Alloh subhanahu va taolo nasib qilgan qanday bo'lishidan qat'i nazar salohiyatli erga maishatni torligidanmi, maishatni kengligidan qanday holatda bo'lsa ham sabr qilib yashab o'tganligi natijada Alloh subhanahu va taoloning roziligiga muyassar bo'lganligini topamiz. Ayollarni xonadonda ba'zi bir rahbarlikka aylanib, ba'zi bir holatlarga o'zi bir boshqaruv holatlariga o'tib ketganligi to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan biror bir qavm hargiz e, najot topmaydi, hargiz yaxshilikka muyassar bo'lmaydi, o'z ayol kishini o'zlarini ishiga boshliq qilib olgan. Shuning uchun xonadonda albatta er rahbar bo'lishlik kerak, qanday bo'lishdan qat'i nazar. Ayol kishilarni <clears throat> ko'plab hadislar kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ayol kishilar erlariga itoat qilmasligi va aziyat berishligi to'g'risida bularga oqibatda ko'plab jazolar qiyomat kunida ham belgilanganligi to'g'risida Rasululloh alayhi hadislar rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi aytadiki, men Merojga chiqqan kunim ayollarni ko'rdim, meni ummatimdan bo'lgan, ya'ni musulmon bo'lgan ummatimdan bir necha ayollarni ko'rdim. Ular turlik-turlik azoblar bilan azoblanib turar edi jahannamda. Men o'sha ayollarni turlik azoblar bilan azoblanayotganligini ko'rib yig'ladim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir ayolni ko'rdim, sochidan osilib turgan edi, sochidan. Bu sochidan osilib turganda miyasi qaynayotgan edi jahannam olovida. Yana bir ayolni ko'rdim, tilidan osilib turgan edi. Shunday yomon holatlarda ayollarni ko'rdim. Shunda Fatima roziyallohu anha Rasululloh sallamning oldida turgan edi. Ya Rasululloh, o'sha sochidan osilib turgan ayolni azobi nima edi? Gunohi nima edi? tilidan osilib turgan ayolni gunohi nima edi dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sochidan osilib turgan ayol nomahram erlardan sochini bekitmas edi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo sochidan osib azob azob beryapti, miyasi qaynab turibdi dedi. Tilidan osilgani eriga doim azor berar edi. Doim azor berardi. Aytib o'tdik, ba'zi bir xonadonlarda sukut degan, ya'ni indamaslik degan narsani o'ziga shior qilib oladi-da, er kelsa gapirmay turib oladi. Unda bo'lmaslik kerak. Ba'zi bir xonadonlarda ko'rasiz, eri kelishligi bilan bir oyda kelam, ikki oyda kelammi, Hali vakolatul ambo e, anaqasiga o'xshab, tashkilotiga o'xshab mingta tashvish bilan, mingta xabar bilan eringa hamma yo'qdi, eri o'tirib o'tirmasdan hamma g'am tashvishlarda to'kib soladi. mutlaq gapirmay qo'yishlik ham durust emas. Hamma yo'g'ni gapirib shikoyat qilib, siz ketdingiz, anday bo'ldi, manday bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi deb hamma bor gapni, hamma yo'g'ni aytishlik ham durust emas. Balki har ikkalasini o'rtasida bo'lishlik kerak. Erni ko'ngliga qarab, er agar bir asabiy holatda kelgan bo'lsa, uni asabini ko'taradigan, agar biror bir charchab holatda keladigan bo'lsa, darhol uni dam oladigan holatlar bilan qilishlik eng haqiqiy zakovat bo'ladi. Eriga ozor bergan ayolni tilidan osilganligini ko'rdim deb Rasul sollallohu alayhi vasallam bayon qiladi. Doim eriga ozor berardi. Eri buni aziyatidan, tilidan hech rohat topolmasdi. Bu ayol tilidan osilgan holatda jahannamda azoblanyapti dedi. Ibn Abbas roziyallohu anhu anhumodan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallam kusuf bo'lgan vaqtda xutba qildi. Ya'ni kusuf quyosh tutilgan. Kunida Rasululloh sallam xutba qildi. Aytdiki, men Me'rojga chiqqan vaqtimda ahli jahannamlarni ko'pini ayollar ko'rdim dedi. Jahannam ahillarini ko'pini ayollar ko'rdim. Endi tasavvur qiling. Hadis shariflarda mingtadan bitta odam jannatga kiradi deb bayon qilingan. Mingtadan bitta odam. Mingtadan bitta odam endi er kishi bo'lib ketsa-chi, ayol kishiga o'rin qolmay qolyapti. Go'yoki, ya'ni ayol kishilarda juda kamchiligi jannatga kiradi. Kam kam ahli jannatlarni ayol kishilarni tashkil qiladiganlari juda oz bo'ladi. Balki ayol kishilarni ko'plari ahli jahannam bo'ladi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qildi. Nima uchun? sababi bor. O'sha sabablardan ayol kishilar mutlaq xolos bo'lmagunlaricha najot topa olmaydi. Bu Rasul sallamni bashorati. Rasul sallamni bergan yo'llanmalar. Jahannam ahllarini aksarlarini ayol kishilar ko'rdim. Shunda ashablar so'radiki, "Ya Rasululloh, nima uchun jahannam ahllarini ko'pi ayol kishilar?" Rasululloh sallam yakfurnal ashira dedi. Bular yashab turgan turmushiga kufr keltiradi. Ya'ni shukursizlik qiladi qanoat qilmaganligi uchun. Doim shikoyat. Yashab unday bo'lsa ham shikoyat qiladi, bunday bo'lsa ham shikoyat qiladi. Yaxshilik bo'lib kelsa ham shikoyat qiladi, yomon yomonlik bo'lib kelsa ham shikoyat qiladi. Yashab turgan turmushidan norozi bo'lib kufr keltiradi, shuning uchun jahannamga kiradi dedi. Va yakfurnal ihsan, yaxshilikka yomonlik bilan javob qaytarishadi. Eridan yaxshilik ko'radigan bo'lsa, eriga yomonlik bilan javob beradi. Law ahsanta ila ahadihinna ad-dahra thumma ra'ayta minka shay'an faqalat ma ra'aytu minka khayran qattu deb turadi. Ya'ni agar er kishi bir asr yaxshilik qiladigan bo'lsa, nati oxiriga borib eridan biror bir ozgina yomonlik ko'radigan bo'lsa, sizdan hech ham yaxshilik ko'rmadim deb turib, bu yog'iga o'tib olib turaveradi ayollar. Shuning uchun ayollarni aksari jahannamda bo'ladi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qildi. Qachoniki mana bu sifatlardan xalos bo'lmas ekanmiz, erga itoat qilmas ekanmiz, erini hamma holatini bir zakovat bilan charchab qolgan holatda dam oldirib, bir asabiy bo'lgan holatda uni ko'ngliga ko'tarishlik, agar ayol kishi zakovat bilan hayot kechirmaydigan bo'lsa, hammasi teskarisiga qarab ketadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi hammalarimizni jannatga muyassar bo'ladigan kishilardan qilsin. Ayollarni ham Alloh subhanahu va taolo gunohlarini kechirsin, isloh qilsin. Erlariga itoat qiladigan, natijada jannatga sazovor bo'ladigan ayollardan qilsin. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir Shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinglashga bo'lsangiz, har